واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو Bisa lidh-dhalimin badala Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam walimsujudia isipokuwa iblisi yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi je mnamshika yeye na dhuria zake kuwa marafiki badala yangu hali wao ni adui zenu ni ovu mno badala hii kwa wenye kudhulumu ma أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا sikuwashuhudisha kuumbwa kwa mbingu na ardhi wala kuumbwa kwa nafsi zao wala sikuwafanya wapotezao kuwa ni wasaidizi ويوم يقول نادوا شركاء شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا na siku atakaposema waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu basi watawaita na wao hawatowaitikia nasi tutaweka baina yao maangamio وراى المجرمون النار فظنوا مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا na wakhalifu watauona moto na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo wala hawatapata pa kuepuka الله أكبر الله أكبر mtume, watajie mwanzo wa kuumbwa kwao ili wajue kuwa wao wametokana na udongo, basi wasikae wakidanganyika na hayo walionayo. Wakamnyenyekea Iblisi adui wa baba yao, kwani yeye alikuwa katika majini, akajivuna na akamwasi Mwenyezi Mungu. Basi yawaje baada ya kushajua habari zake mkamfanye yeye na kizazi chake kuwa ndio wasaidizi wenu badala ya Mwenyezi Mungu. Na hao ndio adui zenu. Badala hii ni ovu kwa mwenye kuidhulumu nafsi yake na akamtii shetani. Mimi sikumwonyesha iblisi wala dhuria zake nilipomba mbingu wala ardhi wala sikuwashuhudisha baadhi yao nilipoumba wenzao ili wanisaidie. Wala sikuwa nina haja ya msaidizi wowote licha kuwa nikatafute wapotovu ndio wawe wasaidizi wangu. Basi yawaje mnakwenda mtii shetani na mkaniasi mimi. Watajie siku watayowaambia Mwenyezi Mungu washirikina, waiteni hao mliokuwa mkidai duniani kuwa ni washirika wangu katika ibada ili wakuombeeni kwa mujibu wa madai yenu. Nao watawaita na hao waitikia. Nasi tumejalia sasa hapana baina yao ila ni maangamizo tu kwa makafiri baada ya kuwa duniani walikuwa na mawasiliano ya ibada na mapenzi. Na wakosefu watauona moto na watayakinika kuwa hapana shaka watauingia tu wala hawatakuwa na pahala pengine badala yake.